nuhibbu ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam tunawapenda sisi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam huwa sisi tunawapenda au ndio itikadi yetu kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wasaira salaf al-umma min ahli sunna na baqi ya masalaf katika umma miongoni mwa ahli sunna pia tuwapenda na wingineo katika salaf miongoni mwa ahli sunna pia tunawapenda huu ni msingi muhimu sana msingi muhimu sana kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nuhibu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa nubghidhu man takallama fihim na tunawachukia wale ambao wenye kuwasema vibaya hao masahaba ndugu zangu waislamu katika nukta hii kwa kweli wanawachuoni wamezungumza sana katika nukta hii na mpaka kufikia maneno kwamba wale ambao wanawatukana masahaba na kuwachukia watu hao ni makafiri si waislamu na maimamu mbalimbali wameelezea wamewakufurisha watu wa sampuli hiyo e, jamu min ahli alilm ila qawli bitakfiri man sabba sahaba kuna baadhi ya wanawachuoni au kundi la wanawachuoni limekwenda kuwakufurisha mwenye kuwatukana masahaba na kuwasema vibaya na ni wengi katika hawa wanawachuoni mmoja ni Abdurrahman bin Abi Abza na kathir min at-tabi'in mithlu Abdurrahman bin Amr al-Auza'i Abu Bakar bin Ayyash wa Sufyan bin Uyayna wote hao wamesema kwamba mwenye kuwatukana masahaba wa mtume watu hao ni makafiri mpaka al-Imam Abu Ruz'a Abu Zur'a al-Imam Abu Zur'a rahimallahu ta'ala anasema idha ra'aita ar-rajula yantaqish ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ukimwona mtu yoyote anawasema vibaya anamsema vibaya mmoja katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa'lam annahu zindiq jua kwa kwamba mtu huyo ni mnafiki وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا نقجوا وكما متوم صلى الله عليه وآله وسلم نمكولي والقرآن حقا وأن القرآن حقا نقوم قرآن نكولي أنا سمع فاعلم أنه زنديق atakayemsema yoyote katika masahaba wa mtume jua kwamba mtu huyo ni zindiq wadhālika kwa sababu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam haqqun kwa kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kweli walquran Qur'an haqq na Qur'ani au anna al-Qur'ana haqq na Qur'ani ni kweli wa inna ma adda ilayna hadha al-Qur'ana hakika hapa na vingine wametuletea sisi hii Qur'an na sunna ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa inma yuriduna an yajrahu shuhudana hakika hapa na vingine wametaka kuwasema vibaya mashuhuda wetu liyubtilu alkitaba was sunna ili wabatilishe kitabu na sunna we hawa wanawasema vibaya masahaba wa mtume ili wabatilishe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa yanasema wanuhibbu ashaba rasulillah na tunawapenda sisi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama wanubghid na tunawachukia man takallama fihim mwenye kuwazungumza vibaya hao masahaba wanaatakidu na tunaitakidi anna ta'ana fihim hakika kuwasema vibaya wao ta'anun fi din ni kuisema vibaya dini annahum hamalatuhu ilaina hamalatuhu ilaina kwa sababu wao wameibeba wame kutu sisi hiyo dini na kutuletea sisi kwa sababu hiyo dini wao ndio wameichukua kutupa sisi ndio kisha alimamu Abu Zur'a akataja hayo maneno ambayo nimeyatangulia kuyasoma wanuhibbu ahla baiti na tunawapenda ahlu baiti nubuwa hubban shar'iyyan mapenzi ya kisheria ahlu baiti watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tunawapenda eh masharifu tunawapenda kwa sababu ni kizazi cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hatuwezi kuwabugudhi lakini ni mapenzi ya kisheria sio mapenzi ya kupetuka mipaka ya watu kubusiana mikono kwamba mikono ya sharifu ina baraka kwamba nguo zao nazo zina baraka mate yao pia na baraka chakula chao ambacho wamekishika pia kina baraka twasema mambo haya ni mambo sio ya kisheria hayo ni mambo bati hakuna baada ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa dhati yake mtu akawa na baraka baraka haiko kwa watu bali baraka inaweza ikawepo hata kwa maulamaa katika maneno yao kwa sababu yanatupeleka katika mambo ya kheri lakini kwa dhati ya mtu labda ana kitu mikono au sijui nguo au mate hizi ni khurafa hamna kitu kama hicho baraka zimethibiti katika zile sehemu Allah subhanahu wa ta'ala alizozibariki na pia ni sehemu mathalan kwenda makka ni sehemu ni mubaraka Baitul Maqdis katika msikiti imebarikiwa lakini ile sehemu tu kwenda kusali so fike pale uchukue jiwe kutoka Baitul Maqdis ulete huku useme jiwe hili lina baraka sio kweli kwa sababu baraka haiondoki haitoki kutoka kwa mtu mwingine kwenda katika sehemu nyingine katika vitu vya dhati watu wengine wanakwenda kuchukua mchanga maka au Madina wanakuja nao huku wanasema mchanga huu wenye kubarikiwa la baraka haiondoki tabaki pale pale ndani ya maka na Madina subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidi lharam ila al laksa al alladhi barakna hawlahu kwa hiyo Baitul Maqdis pamebarikiwa kwa yule mwenye kupata bahati kwenda kuswali kadhalika Makkah al-Mukarrama kadhalika kwenye al-Kaaba Madina na sehemu za kheri katika majalis za kheri ama baraka kuhusiana na vitu vya mitume kama vile manabii mitume ar-rusul wal-anbiya baraka zipo katika nguo zao nywele zao e, vitu vyao vyote kuna baraka e, nguo zao nywele zao na zote hizo zimetoweka isipokuwa makurafi tu ndio wanadai wao oh, kuna nywele za mtume ziko Uturuki suwabi hiyo kadhi nywele za mtume tokea nzizi baki saidi ni uongo mtupu tu basi wameundaunda mambo yao sio kuna eh kuna maji siku kadha hayo maji yakauki miaka 1446 mpaka leo pia hayana ushahidi ingekuwa basi ya, haya haja yakaukini pana ushahidi kwa maji hayo au nguo hizo angalau lakini hakuna ushahidi kwa wanuhibu wanuhibu ahla bait na tunawapenda ahlu bait annubuwa kuwapenda vipi kuwapenda maana yake kuwakarimu wakiwa wao wamesoma tunaweka mbele eh udhakirukumullah fi ahli baiti udhakirukumullah fi ahli baiti Allah nawakumbusha nyinyi Allah atawakumbusha nyinyi na kukumbusha mimi na Allah kuhusiana na ahli baiti wangu yani watu wa nyumbani kwangu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wanaistahiki kupata mahaba kukirimiwa eh? na wale ni wale ambao walioshikamana na kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini ikiwa sharif yani ahlul bait lakini ni rafidha ni shia au ni ni, ni, ni ni hizbi au ni mtu aliyepinda la karama hatuwezi kumkirimu mtu wa sampuli hiyo tutawakirimu wale ahli sunna ambao waliosimama katika misimamo ya sawa ndio tuta, ndio tutaamiliana nao vizuri tutawakirimu katika majalisi zetu na sehemu mbalimbali tutaweka mbele lakini akiwa ni mtu wa bid'a rafidha shia hizbi munharif hatuwezi kumpenda mapenzi yale ya kisheria wa wanuhibbu ahla baiti nubuwah na tunawapenda watu wa nyumbani kwa mtume hubban shar'iyya mapenzi ya kisheria na, dalili ziko nyingi inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahla baiti wa yutahhirakum tathira hakika hapa na vingine Allah anataka kuondosha uchafu kwa ahlu baiti arijsa ahla albayt kuondosha uchafu kwa watu ahli bait wa yutahhirakum kadhalika ahli bait kwa sababu pia wao hawali vitu vichafu kwa maana hawali zaka hawapokei zaka eh sisi makabila wengine ndio tutaweza kupokea zaka lakini wao hawezi kupokea zaka wanuhibu kisha anasema ونحب آل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة na tunawapenda ahlul hadith watu wenye kushikamana na hadith ahlul hadith au ahlul hadith ni wale ambao wenye ku, ku, kushikamana na kuitilia mkazo ilmu ya hadith riwaya na diraya na aqida na fiqha na fiqhi wa um ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa ahlul hadithi haina maana kwamba wewe huo umehifadhi hadithi nyingi sana la ni mtu mwenye kupenda sunna e, ukimwambia jambo hili sunna iko wapi huyo anaitwa ahlul hadith umuman wasaira salafi umma na baki ya masalaf katika umma min ahli sunna katika ahli sunna E, tukisema masalaf wabaki ya masalaf kuna salaf min ahli sunna na salaf min ahli bid'ah hao sisi kwa maana waliotangulia katika ahli bid'ah sisi hatuna shughuli nao wala hatuwapendi watu hao eh hatuwapendi tunazungumza wazi kwamba watu hao ambao waliotangulia katika ahli bid'ah sisi hatuwapendi ndio itikadi yetu نحب اهل الحديث wa سلف salafi من min ahli sunna tunawapenda watu wa hadithi na waliobaki katika masalafi eh, wa umma miongoni mwa ahli sunna na tukaeleza kwamba ahli hadith ni wale ambao wanajishughulisha na masala ya hadith na kutaka kutekeleza matendo yao kwa kutumia hadithi lakini hapo hapo watatoka watu wa bid'a hatuwezi kuwapenda watu wa bid'a waliopinda hatuwezi kuwapenda kwa sababu hao si watu wa kheri eh? kwa sababu si watu wa kheri kabisa kwa sisi tutakaa nao mbali nakrahu ilma al-kalam tutaichukia ilmu ya maneno elimu ya falsafa nakrahu ilma al-kalam tunachukia sisi ilmu ya maneno ilmu ya falsafa kuthibitisha au watu kuitakidi kwa njia ya akili hasa kumwitakidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hapa itakuwa makusudio hapa ni kadha haina maana ya kuona haina maana ya, ya mkono haina maana sijui ya ku, ya kwenda kwa sababu ukienda hatuwezi kuthibitisha miguu kutoka basi ni falsafa nyingi wanatumia akili nakrahu ilma alkalam ndio hapo tunapokusudia kwamba tunaichukia ilmu ya maneno ilmu ya maneno ni nini ni kuthibitisha itikadi za kiimani kwa kutumia akili pasi na kitabu na sunna watu hao ndio waliopelekea kuibatilisha sheria na kubatilisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia rai zao kwa kutumia maoni yao mbalimbali wanara annahu min a'zami al-asbab na tunaona kwa kwamba jambo hilo ni katika sababu kubwa litaf, litafriqati al-umma kuufarikisha umma wa Kiislamu kuufarikisha umma wa Kiislamu wao ndio ambao walikuja kuufarikisha umma wetu huu wa Kiislamu leo watu wamekaa makundi mbalimbali uwe wanachukiana wanasemana vibaya kadha ni kwa sababu hii hakuna sababu nyingine wao wanatumia akili katika mambo yao na kila kitu wao wanaona kwamba ah, hili kwani lina ubaya gani kwani kusema hivi ni vipi sasa furqa inatokea hapa lakini kwamba lau tutabaki sote tushikamane na kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume kama vile zilivyokuja basi sote tutasalimika na furqa haitokuwepo kwa Uislamu wa wanara annahu min a'zami al-asbab litafriqati al na tunaona kwamba ni sababu kubwa ya kufarikishana ni kufarikisha nini umma wa Kiislamu jambo la nane katika itikadi zetu haya yote ambayo ninazungumza yana sharhi zake katika vitabu mbalimbali katika kitabu hiki hakina sharh sijapata sharh ya kitabu hiki lakini kuna kila jumla maulamaa wamezungumza katika vitabu mbalimbali kwa yeye Sheikh kama yeye amezuhudhirisha hizi nukta kuleta istimbati kutoka katika vitabu mbalimbali la naqbalu min kutubi alfiqh hatukubali katika vitabu vya fiqh wa min kutubi at-tafsir katika vitabu vya tafsiri wa min alqasas alqadima visa vya zamani vya uongo na kweli wa min sirati nabawiya na sera za sera ya mtume illa ma thabata anillahi wa rasuli ila yale ambayo yamethibiti kutoka kwa Allah na mtume wake tuwezi kubali visa mbalimbali kuna visa vingi sana katika fiqi katika tafsiri eh, visa ukija hapa visa tele watu wanatoa hasa watu ambao wanajinasibisha na dawa unakwenda unatoa visa mbalimbali vya uongo kabisa sisi hatuwezi kuthibitisha hatuwezi kuvikubali na sira pia zinazoelezwa hatuwezi kukubali ila ma thabata am anillahi wa an rasulihi eh ila yale ambayo yamethibiti kwa Allah na mtume wake walaysa maanao aina maana annana namkudhuha kwamba hivyo vitu tunavitupa aina maana hiyo au naz'am annana nastaghni anha au nastaghni anha au tunadai kwamba sisi tumejitosheleza na hivyo la tuseme hivyo bal nastafi tunapata faida min istinbatat ulama'i na fuqaha kutokana na vile vinavyonyambuliwa nyambuliwa katika maulama wetu wa kifiki wa ghairi na wengineo walakin la naqbalu hukma illa bidalilin sahih lakini hukumu hatukubali isipokuwa kwa dalili iliyokuwa sahihi kwa sababu dini yukhad ad-din min al-kitab was-sunnah dini inachukuliwa kupitia kitabu na sunna kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotekamilishia dini yetu na akataka sisi tukamatane na kitabu na sunna alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina leo hii nimeikamilisha kwenu dini yenu na nikaitimiza kwenu neema yangu na nimeridhia uislamu kuwa ndio dini kwa hiyo tukisema dini imekamilika kwa maana Qur'ani ipo sunna ipo hapakuwa na vitabu vingine vyovyote hakuna kwa hiyo sisi tashikamana kitabu na sunna lakini zile istinbat kunyambuliwa nyambuliwa ama kusudiwa haya na kadha na hapa ni hivi ya salaf hayo sisi tunayachukua tunayakubali lakini pia pia yawe yameungwa mkono na dalili haiwezekani mtu tu ajesema sisi tukakubali hilo jambo halipo hilo jambo halipo mpaka masahaba waseme kwamba hapa muradi wake ni hivi na hapa muradi wake sio hivi wikiwa wao wamenyamaza katika ayatu sifat aya za sifa wamepita hivyo hivyo na sisi tupiteni hivyo hivyo wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan bora wako amekuja na malaika hali ya kupanga safu sisi tunasema Allah amekuja hivyo hivyo usiseme kwamba hapo yaliyokuja iliyokuja ni amri yake usiseme hilo nani kakutangulia nani kwamba hiyo ni amri iliyokuja hapo huna dalili nasema amesema shekhe fulani amesema shekhe fulani hilo sisi hatuwezi kukubali ndio maana ya maneno haya tumeelewana taibu narudia tena la naqbalu min kutubil fiqh hatukubali katika vitabu vya fiqh wa min kutubit tafsir na katika vitabu vya tafsir wa min alqasas alqadima na katika visa vya zamani wa min siratin nabawiyya na katika sira ya mtume illa kuna istithnaya ma thabata anillahi wa an isipokuwa yale ambayo yamethibiti kutoka kwa Allah na mtume wake walaysa maanahu haina shekha anasema sio maana yake annana nambudhuha kwa kwamba vitu hivyo tunavitupilia mbali au naz'am annana nastaghni anha au tunadai kwamba tunajitosheleza sisi na hivyo vitu kwamba tuvihitaji ah ah bal nastafid tunapata faida min istimbatat ulamai kupitia istinbat uchambuzi wa wanachuoni wetu alfuqaha wa kifiqhi wa ghairihim na wengineo wasiokuwa kifiqi walakin la naqbalu alhukma illa bidalili sahih lakini hatuwezi kukubali hukumu isipokuwa kwa dalili iliyokuwa sahihi kwa hapa kutakuwa ndio mwisho wetu eh tuwekeni nukta hapa insha Allah katika darasa nyingine iliyokuja tutamaliza tunakwenda haraka haraka sana au pia tunakwenda kidogo kidogo tunakwenda haraka haraka ili tujitahidi tufike mbali kabisa kama hatutomaliza basi tufike mbali kabisa lakini kwa kweli e, mambo ni mengi ni mengi wakati wetu ni mdogo au kuna kipindi baada ya hapo ah. basi insha Allah eh, kwa kipindi kinachokuja tutasoma haraka haraka zaidi ya hapa eh. kwa sababu kume natoa maelezo marefu oh. ni khairi inshallah kile ambacho kitapatikana ndo hicho hicho eh سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك